เอวัมเมสุตัง เอกังสมยังภะกวาบารานสิยังวิหารติหิสิปตะเนมิกดาเยตานระโคภะกวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิ Nuwe me bikawe anta babaji tena nase witabang. Yo jayang kami suka masukan lika nu yogon. Hino kamu bodu janiko anario anatasaniton. Yo jayang ataki lama nu yogon. Doko anario anatasaniton. เอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปกรรมามาจิมาปฏิปดาตถาคเตนะอภิสัมบุทาจากขุกรณียานกรณีวัสมายาอภิญญายาสัมบูธายานิบานายาสังวัตติกัตมาจะสาภิกเวมัจจิมาปฏิปดาตถาคเตนะอภิสัมบุทา จากุกรณียานกรณีอุปสมายาปิญญายาสัมโบทายานิบานายาสังวัตติอายเมวะอริโยทังกิโกมะกน เสยาทิดังสัมมาดิธิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวง สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกเวมัชิมาปฏิปดาตถาคเตนะอภิสัมบุทานจักุกรณียานกรณีอุปัสมายาอภิญญายาสัมโบทายานิบานายาสังวัตติหิลังโคปนาภิกเวดุขังอริยสัจจัง ยาติปิดุขาจราปิดุขามรณะปิดุขังโสกปริเดวลุขโดมนัสุปายาสาปิดุขังอาปิเยหิสัมปโยโกดุโคปิเยหิวิปโยโกดุโคยัมปิชังนลปฏิตัมปิดุขังสังคิเตนะปัญจุปาดานขันธาดุขา อิดังโคปนาภิกเวดุขาสมุดโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันนิรากสหกตาตตระตตราพินันทิเนเสยาทิลังกรามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิดังโคปนาภิกเวดุขานิโรโทอริยสัจจัง โยตัสสะเยวตันหายะเสสวิรากนิโรโทยาโกปฏินิสโกมุติอนารโยอิดังโคปนาภิกเวดุขานิโรธกามินีปฏิปดาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัทังดิโกมะโก เสยาทิดังสัมมาดิธิสัมมาสังกปะ สัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิดังดุขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเบอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุดาปาดิยานังอุดาปาดิปัญญาอุดาปาดิวิชาอุดาปาดิอาโลโกอุดาปาดิ ตังโคปนิดังดุขังอริยสัจจังปริญญยันติเมภิกขเวปุเปอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุดปาดิยานังอุดปาดิปัญญา อุดปาดิวิชาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิตังโคปนิดังดุขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเปอนานุสุเตสุธรรมเมสุ จากุงอุดปาริยานังอุดปาริปัญญา อุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโก อุดปาริหิดังลุขาสมุดโยอริยสัจจันติเมพิกเวภูเวอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุดปาริยานังอุดปาริปัญญา อุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโก อุดปาริ ตังโคปนิยังนุขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตบันติเมพิกเวอุเบอนันุสุเตสุธรรมเมสุยาคงอุดปาริยานังอุดปาริปัญญา อุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโก อุดปาริตังโคปนิดังดุขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกเว ปุเปอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุดปาดิยานังอุดปาดิปัญญา อุดปาดิวิชาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิอิดังทุกขานิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวโอุเปอนานุสุเตสุธรรมเมสุ จักกุงอุดปาริยานังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริตังโคปนิดังดุขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตบันติเมพิกเวอุเมอนานสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุดปาริยานังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริ ตังโคปนิดังดุขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวอุเมอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคงอุดปาริยานังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริอีดังดุขานิโรธกามินีปฏิปดาอริยสัจจันติเมพิกเว ภูเบอนันุสุเตสุธรรมเมสุจะกคงอุดปาริยานังอุดปาริปัญญา อุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริทังโคปนิดังนุขานิโรธกามินีปฏิปดาอริยสัจังภาเวตบันติเมพิกเวภูเบอนันุสุเตสุธรรมเมสุ ยาคงอุดาปาริยานังอุดาปาริปัญญา อุดาปาริวิชาอุดาปาริอาโลโกอุดาปาริตังโคปนิดังดุขานิโรธกามินีปฏิปดาอริยสัจจังภาวิตันติเมวิกเวโอเบอนันุสุเตสุธรรมเมสุ ยาคุงอุดปาริยานังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดปาริอาโลโกอุดปาริยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตตังนวาดสาการังยะธาภูตังยานัสนังนสุวิสุทังอโหสิ เนวตาวาหังพิกเวสเดวเกโลเกสมารเกสพระมเกสัสมาณพรามณียาปชายาสเดวมนุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมบุทโธปัญจัญญาสิงยาโตจักโคเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตตังนวานสาการังยธาภูตังญาณดัสนังสุวิสุทังอโหสิอาทาหังพิกเวสเนวเกโลเกสมารเกสพรหมเกสัสมณพรามณิยาปชายาสเดวมนุสายา อนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมบุตโธปัญญาสิง ญาณัญจปนเมดัสนังอุดปาดิอากุปาเมวิมุตติหายมันติมาชาตินาทิดานิปุณพโวติหิดามโวจัปกวาอาตมนาปัญจวกิยาภิกูภะกวโตภาสิตังอภินันดุงอิมาสมินจัปนาวายากรณสมิงขัญญมาเน อายัสมโตโกนัญญาสาวิรจังวิตมลังธรรมจักคุงอุดปาดิยังยินจิสมุดยะธรรมังสับบันตังนิโรธธรรมันติปาวติเตจัพกวตาธรรมจักเกภูมาเดวาสัตดมนุสาเวสุง เอตัมภะกวตาบาราณสิยังอิสิปตเนมิกดาเย อนุตรังธรรมจักังปวัติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพรามเนนวาเดเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเกนจิวาโลกัสมินเดภูมิมานังเดวานังสัตดังสุตวา จาตุมมหาราชิกาเดวาสัตตมนุสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเดวานังสัตดังสุตวาตาวติงสาเดวาสัตตมนุสาเวสุง ตาวติงสานังเดวานังสัตดังสุตวายามาเดวาสัตตมนุสาเวสุง ยามานังเดวานังสัตดังสุตวา ตุสิตาเดวาสัตดมนุสาเวสุงตุสิตานังเดวานังสัตดังสุตวานิมานรติเดวาสัตดมนุสาเวสุง นิมานรตินังเดวานังสัตดังสุตวาปารานิมิตวสวัตติเดวาสัตดมนุสาเวสุง ปารานิมิตวสวัตตินังเดวานังสัตดังสุตวา พระมกายิกาเดวาสัตมนุสาเวสุงเอตัมภะกวตาบารานสิยังอิสิปัตเนมิกดาเย อนุตรังธรรมจักังปวัติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพระมเนนวาเดเวนวามาเรนวา พระมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินเต อิติหะเตนะคะเนนะเตนะมูเตนะยาวะพระมโลกาสัตโดอปุกัชิอายัญญาดัสัสหสีโลกธาตุ สังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิหาปมาโนจะโอลาโรโอภาโซโลเกปาตุระโหสิอาติกัมเมวะเดวานังเดวานุภาวัง อาตาโคภะคะวาอุดานังอุดาเนสิ อัญญาสิวัตโพโกนัญโยอัญญาสิวัตโพโกนัญโยติอิติหิดังอายัสมะโตโกนัญญาสาอัญญาโกนัญโยตเววนามังอาโหสิติ